Արցախում են բելգիացի մի խումբ խորհրդարանականներ։ Քննարկվել են գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Ադրբեջանը շարունակում է խաթարել հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Լաս Վեգասում շարունակվում է ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունը։ Հայաստանի ուժեղագույն շախմատիստները Բաքվում մասնակցում են շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությանը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր անցեկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմի հետ, պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են բանակաշինությանը, Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին, զինծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավմանը վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել քննարկված հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն նվիրված սեպտեմբերի 13-ին մեր երկրում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անցկացման պատրաստվածությանը վերաբերող հարցերին։ Զեկույցով հանդես է եկել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրբոյի Արզումանյանը։ Բակո Սահակյանը վստահություն է հայտնել, որ ինչպես միշտ այս անգամ եւս կարվի հնարավորը ընտրությունները բարձր մակարդակով, բաց եւ թափանցիկ ժողովրդավարական նորմերին լիովին համապատասխան անցկացնելու ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Արցախում են Բելգիայի խորհրդարանի մի խումբ падգամավորներ, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Բելգիա թակավորության խորհրդանական պատվիրակությունը Ժուլի Դեգրոտի ղեկավարությամբ այցելել է Արցախ։ Երեք պատվիրակությանն ընդունել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Պատվիրակության անդամներին ընդունել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Օրվա երկրորդ կեսին հյուրերը ազգային ժողովի նախագահի գլխավորությամբ հանդիպել են Արցախի խորհրդարանում ընդգրկված խմբակցությունների ղեկավարների հետ, մասնակցությամբ ազգային ժողովի փոխնախագահի եւ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի։ Ողջունելով հյուրերին Աշոտ Ղուլյանը կարևորել է Արցախի ներկա կարգավիճակում Իրաքում եվրոպական մի շարք երկրների օրենսդիր մարմինների հետ հարաբերությունները խորհրդարանական դիվանագիտությունը։ Այդ փաստն արտահայտում է տարբեր երկրների նահանգների օրենսդիր մարմինների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ու անկախությունը սատարող բանաձևերի տեսքով։ Ափսոսանքով պետք է նշեմ, որ ժողովրդավարական ազատության ու խաղաղության մեր պատկերացումները չեն համընկնում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության մյուս կողմի Ադրբեջանի որթեգրած մոտեցումներին։ Զինված ուժերի շման գծում Ադրբեջանի կողմից մշտակպես իրականացող սադրանքների եւ լարվածության թուլացման իրականացման միջոցառումներից ադրբեջանական կողմի հրաժարումն ել ավելի են բարթացնում հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Իր հերթին կարևորելով դիվանագիտական հարաբերություններն Արցախի հետ, Բելգիայի թակավորության խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Ժուլի Դեգրոտը նշել է, որ այնուհանդերձ այցը ճանաչողական է, իսկ գլխավորն այս ամենում հակամարտության խաղակարգավորմանը չվնասելն է։ Ես շատ հասկանում եմ, որ իհարկե ձեր ցանկությունն է ճանաչվել տարբեր խորհրդարանների կողմից, սակայն երբ մենք ուղևորվում ենք այստեղ, մեզ ասել են, արեք այնպես, որ ճիշտ լինի, որպեսզի ձեր այցը չընկալվի չխանգարի Մինսկի խմբի աշխատանքների շրջանակներում եւ չխանգարի Մինսկի խմբի աշխատանքների։ Հանդիպման ժամանակ հնչեցին կարծիքներ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքների, Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելության եւ այլ ժողովրդավարական գործընթացների մասին։ Բելգիայի խորհրդարանի падգամավոր Կարին վան Օվերմանը խոստովանեց, որ չնայած Եվրոպան իր ներքին խնդիրների պատճառով հրաապարակայնորեն չի կարող կողմարտահայտվել Արցախի ինքնորոշմանը, այնուհանդերձ եվրոպական մի շարք երկրներ ձևավորվել են հենց այդ իրավունքի հիման վրա։ Եվրոպացի Քաղաքի падգամավորը խորհուրդ է տալիս պետականաշինության համար արդյունավետ օգտագործել հարաբերական կայունությունը, իսկ միջազգային ճանաչման նողված ջանքերն ակտիվացնել այն ժամանակ, երբ հանգամանքներն ավելի նպաստավոր եւ հաջողության հասնելու հնարավորություններն ավելի իրատեսական կլինեն։ Բելլալալայան այսօր։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանում կայացել է հանդիպում Բելգիայի թագավորությունից ժամանած խորհրդարանականների հետ։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, ով ողջունելով ներկաներին կարևորել է նման հանդիպումները եւ հույս այտնել, որ դրանք շարունակական կլինեն։ Այնուհետև նա հակիրճ ներկայացրել է համալսարանի անցած ուղին եւ կարևոր ձեռքբերումները։ Բելգիական խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Ժուլի դե Գրոտը կարևորել է իրենց այցն Արցախ լիարժեք տեղեկություններ ստանալու եւ գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացման հնարավոր տարբերակ գտնելու համատեքստում։ Ժուլի դե Գրոտը նշել է, որ հանդիպումներ ունենալով նաեւ տարբեր հասարակական գազམ་ակերպությունների հետ, տեսնելով Արցախի երիտասարդներին հիացած եւ ողջավորված է նրանց բանիմացության եւ զարգացվածության մակարդակով։ Thank you. Քննարկվել են գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Հադրութի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը հաջորդի վարչակազմի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ աշխատանքային խորհրդակցություն, ներկային լղի գյուղատնտեսության նախարար Արամ Օխոյանը, փոխնախարարներ Տիգրան Արուստամյանը, Կարեն Աղաջանյանը եւ ոլորտի պատասխանատուներ։ Հրավիրվել էին համայնքների ղեկավարներ, տարածքային գյուղատնտեսներ, խոշոր հողատերեր։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էր վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը եւ վարչակազմի պատասխանատու աշխատողներ։ Բացելով խորհրդակցությունը գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մոխոյանը նշեց, որ նման կարգավիճակով հանդիպում Շրջանի ակտիվի հետ առաջին անգամ անցկացնում։ Այսօրվա խորհրդակցություն նպատակ է հետապնդում գյուղատնտեսական աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու, այսօրվա ողջագրված քաղաքականությունը այդ է թելադրում։ Գյուղատնտեսության զարգացման կարևոր պայմանը Եվրոպան համակարգի ստեղծումն է։ Հաջորդի շրջանը սակավաջուր է, Ոստի այդ հարցերը ավելի են կարևորում շրջանի համար։ Այդ նպատակով նախարարը առաջարկեց հողօգտագործողներին ռոկման հետ կապված հարցերը լինելուց լինեն նախարարություն, որի կողմից հնարավորության սահմաններով աջակցություն կցուցաբերվի։ Գյուղատնտեսության զարգացման կարևոր պայմանը առաջավոր փորձի ուսումնասիրման ներդրումն է։ Անհրաժեշտ է այդ ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ տանել։ Խոսելով աշնանացանի ուղղությամբ տարող աշխատանքների մասին, նախարարը նշեց, որ այդ շատ դանդաղ է ընթանում, եւ որ դորեց համայնքների ղեկավարներին եւ օգտագործողներին այդ աշխատանքներին ընթացք տալ։ Աշնանացանի կատարման համար շուկայականից ցածր գներով կհատկացվի դժվարելիք։ Սերմերի հարցը այսօր խնդիր չէ։ Ունենք բարձրորակ սերմեր, որը դարձյալ սուբսիդավորմամբ կհատկացվի հողօգտագործողներին։ Ձերք է բերել բոլոր թունաքիմիկատները, մնում է ժամանակին հայտեն ներկայացնել։ Կատարող աշխատանքները վերահսկելու համար կստեղծվի հատուկ ծառայություն, որը տեղում կստուգի ագրոտեխնիկական աշխատանքների վիճակը եւ այն հողօգտագործողները, որոնք չեն ապահովում ագրոտեխնիկական պայմաններ, կզրկվեն բոլոր տեսակի աջակցություններից։ Ժամանակն է, որ զբաղվենք նոր մշակաբույսերի ցանքերով։ Եգիպտացորեն սորգո, սոյա, հնդկացորեն, կտավհատ նա առաջարկեց, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնեն։ Առաջիկայում լուրջ աշխատանքներ կատարվի բազմամյան տնկատների տարածքների ավելացման ուղղությամբ։ Նախարարը առաջարկեց համայնքների ղեկավարներին այդ նպատակին տարածքներ հատկացնել։ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման եւ վերանորոգման համար եւս աջակցություն ցույց կտրվեն։ Շրջանում անասունների վիճակի եւ բուժման մասին համապատասխան տեղեկություն ներկայացրեց գյուղատնտեսության փոխնախարար Տիգրան Արուստամյանը։ Փոխնախարար Կարին Աղաջյանը խոսեց հիմնականում հացահատիկային եւ բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանքերի արտադրության բարձրացման հարցերի շուրջ շուտ։ Նահամակները ղեկավարների մեկ անգամ եւս հիշեցրեց, որ ամեն ինչ պահանջում եք, բայց արժեքները չեն երևում։ Գորտակցյան ներկաների կողմից խոսվեց արտադրված βέρքի իրացման հարցի շուրջ, որին նախարարը սպարիչ պատասխան տվեց։ Ամփոփելով խորհրդակցյան արժեքները ԼՂ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը նշեց, որ հաջորդ հանդիպումները լինելու են շրջանի համակերում, ենթաշրջանային խորհրդակցություններում։ Միաժամանակ նա շրջանի գյուղատնտեսության բաժնի աշխատողների եւ տարածքային գյուղատնտեսների ուշադրությունը հրավիրեց աշխատանքային եւ կատարողական կարգապահության Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեկ կայացել է Արցախի հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Քննարկվել եւ հաստատվել է Արցախ էներգոփակбаժնի տիրական ընկերության ներկայացրած հայտը սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի նոր սակագներ սահմանելու մասին։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Արցախ էներգո փակbaşıնի տիրական ընկերությունը հայտ է ներկայացրել ԼՂ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի սակագների վերանայման մասին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետ Անդրեյ Վիրապյանի խոսքով առաջարկում է սահմանել սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի հետևյալ սակագները՝ միարյալ ավելացված արժեքի հարկը։ 35 կիլովոլտ եւ բարձր լարման սնվող սպառողների համար 40 դրամ կիլովատժամ գործող 30.85-ական դրամ կիլովատժամի փոխարեն։ 610 կիլովոլտ լավ ամսնվող սպառողների համար 46 դրամ կիլովատժամ, գործող 30.85-ական դրամ կիլովատժամի։ Նիստում սահմանվել են Արցախ էներգո փակbaşıնի տիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի հետևյալ ցակագները։ 41 դրամ կիլովատժամ, գործող 32.85 հայրոթական դրամ կիլովատժամի փոխարեն 0.38 կիլովոլտ տարմամբ սնվող սպառողների համար ցերեկային սակագին 49 դրամ կիլովատժամ, գործող 41.85 հայրոթական դրամ կիլովատժամի փոխարեն եւ գիշերային սակագին 44 դրամ կիլովատժամ, գործող 36.85 հայրոթական դրամ կիլովատժամի փոխարեն։ Առաջարկվեց բավարարել Արցախ էներգո փակbaşıնի տիրական ընկերության ներկայացրած հայտը, որից հետո ընթերցվեց որոշման նախագիծը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը Բաքվարով Պետական հանձնաժողովը որոշում է սահմանել Արցախի էներգո Փակ բաժին դրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի հետևյալ սակագների առաջին ենթակետով 35 կիլովոլտ եւ բարձրալարմամբ սնվող սպառողների համար 40 դրամ կիլովատժան նիարեալ ավելացված արժեքի հարկը 610 կիլովոլտ լարմամբ սնվող սպառողների համար 46 դրամ կիլովատժան նիարեալ ավելացված արժեքի հարկը երրորդ ենթակետով 038 100-ական կիլովոլտ դարման սնվող սպառողների, այդ թվում բնակչության համար ցերեկային սակագին 49 դրամ կիլովատժամն յարալ ավելացված արժեքի հարկը, գիշերային սակագին 44 դրամ կիլովատժամն յարալ ավելացված արժեքի հարկը։ Նշենք, որ հանրապետության բնակչությունը շարունակելու է սպառված էլեկտրակայանի դիմաց վճարել նախկին սակագներով, ինչը չի անդրադառնում արտադրատնտեսական նպատակներով սպառման վրա։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, մեկ տասնամյակի ընթացքում ավելացնելով իր ռազմական բյուջեն մոտ 30 անգամ։ Քանի դեռ Ադրբեջանի ռազմատենչ նկարտումները չեն սանձվել, խաղաղ բանակցություններում դժվար է իրական առաջընթաց ակնկալել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը։ Նրա խոսքով խաղաղության գործընթացում առաջընթաց չգրանցելու պատճառը Ադրբեջանի կողմից համանախագահ երկրների առաջարկների մերժումն է։ Բաքվի կողմից հրադադարի շարունակական խախտումները Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը շարունակում է խաթարել հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը վտանգելով միջնորդների կողմից նախաձեռնված առաջիկա հանդիպումները, ասել է Նալբանդյանը։ Արտգործնախարարը հայտնել է, որ Հայաստանը շարունակում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ համատեղ ջանքեր գործադրել հակամարտության բացառապես խաղաղ լուծմանը հասնելու համար։ Համանախագաները միասնական մոտեցում ունեն Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։ Սա միջազգային հարաբերությունների ներկա խառնաշփոթում եզակի օրինակ է, երբ այս երկրները մեկ հարցի վերաբերյալ միասնական մոտեցում են որթեգրել։ Մենք հաստատակամորեն սատարում ենք միջազգային հանրության այն տեսակետը, որ հակամարտության կարգավորման համար բանակցությունները, փողզիջումները եւ մեր հասարակությունների խաղաղության նախապատրաստելը այլընտրանք չունեն, ասել են Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մարզասերների համար Լաս Վեգասում ընթացող ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունը մեկնարկել է ազատ ոչայինների պայքարը։ 65 կիլոգրամ քաշային կարգում որակավորման փուլից պայքարը սկսել է Դավիթ Սաֆարյանը։ Նա 6-4 հաշվով հաղթել է Պուերտո Ռիկո ներկայացնող Ֆրանկլին Գոմես Մատոսին։ 1.16-րդ եզրափակում Դավիթի մրցակիցը կլինի Թողրուլ Ասկերովը, Ադրբեջան։ Ադրբեջանի այսպես կոչված Ղարաբաղի ազատագրության գազམ་ակերպության մի խումբ անդամներ բողոքի ակցիային անցկացրել շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությանը մասնակցելու համար 3 Բաքու ժամանած Հայաստանի պատվիրակության դեմ, որի կազմում է նաև աշխարհահռչակ հայ շախմատիստ Լևոն Արոնյանը։ Տխրահռչակ գազམ་ակերպության ղեկավար Ակիֆ Նաղիի գլխավորությամբ նրանք հավաքվել են Ազնև հրապարակում Մուղամի կենտրոնի շենքի մոտ, որտեղ պետք է անցկաց կայացվեր շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկության բացման արարողությունը։ Շենքի մոտ ակցիայի մասնակիցների եւ ոստիկանության միջև դիմակայություն է եղել։ Գազམ་ակերպության անդամները բարձրաձայնել են հայեր հերացեք, դուք մարզիկներ չեք, ահաբեկիչներ եք եւ այլ անհեթեթություններ, հակահայկական պաստառներ բարձել։ Նրանք փորձել են մտնել արարողության անցկացման շենք, սակայն հանդիպել են ոստիկաների դիմադրությանը։ Գազམ་ակերպության անդամները ցուցադրաբար պատրել են Հայաստան Հայաստանի դրոշը եւ ոդկերով տրորել այն։ Հայաստանի ուժեղագույն գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը խոսել է մրցաշարից ունեցած ակնկալիքներից։ Ցանկանում են Բաքվում հնարավորինս լավ հանդես գալ։ Մեզ ուժեղ մրցաշար է սպասվում, որին մասնակցում են աշխարհի լավագույն շախմատիստները։ Աշխարհի գավաթի խաղարկությունում իմ գլխավոր մրցակիցների թվում տեսնում եմ նաև ադրբեջանցի շախմատիստներ Թեյմուր Ռաջաբովին եւ Շահրիար Մամեդիարովին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, ցերեկային ժամերին առանց ձեղումների երեկոյան հնարավորեն կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարևելյան քամի, ուտի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 16-ից 18, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։